parlar de tot el que és relatiu al món de la informàtica, dels gadgets eh, tecnològics, eh, dels ordinadors, d'internet, de la xarxa... Tot això ho engloba un home que es diu Jordi Vidal i que ara saludarem. A més, cada setmana ens presenta d'aquelles novetats tecnològiques que ens deixen bocabadats. Jo encara me'n recordo de quan ens va presentar aquells altaveus eh, per iPod. Sabeu com és un iPod, que té la mida de, no sé, més o menys 15 centímetres, una cosa així, dalt, i allò pot convertir-se perfectament en un eh, equip eh, d'EIFI, tal qual. S'endolla, es posa damunt d'un altaveu que deu fer dos pams